บุ๊กทูหกสิบเจ็ดนัมปุลุตูจูสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสองเคป u ญาอันด u a แว่นตากาจามาตา เขาลืมแว่นตาของเขา dia lupa kacamatanya เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน di mana dia menaruh kacamatanya นาฬิกา jam นาฬิกาของเขาเสีย จัมยารุสักนาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้องจัมยาตรกันตุงดีดินดิงหนังสือเดินทางพาสปอร์ตเขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย dia kehilangan paspornya แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหนีมานาเดียกหิลัง n นพาสปอร์เนียพวกเขา ของพวกเขาเมเรกามิลิกเมเรกาเด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ anak-anak tidak dapat menemukan orang tua mereka แต่นั่นพ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว tapi datang juga orang tua mereka คุณของคุณ anda milik anda laki-laki การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณมิลเลอร์ Bagaimana perjalanan Anda Pak Müller ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ Di mana istri Anda Pak Müller คุณ ของคุณ Anda milik Anda perempuan การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณสมิธ Bagaimana perjalanan Anda Ibu Smith สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะ คุณสมิธ Di mana suami Anda Ibu Smith